Znači, sažeto dijelo i vrlo kratko dijelo Kitabu Teuhid napisao je šeje Muhammed ibn Abdul Wahab, a zatim su njegovi unuci komentarisali to dijelo. Taj sažetak komentarisali i dali na to opširan komentar, a onda je taj opširan komentar sažeo šejh Hamed bin Atik rahimahullahu ta'ala koji je preselio 1301. hijđetske godine, znači otprilike 130 godina odavde unazad hijđetski. On je napravio taj sažetak pa znači mi ne čitamo taj opširni komentar na Kitab Tevhid nego sažetak komentara na Kitab Tevhid. Obzirom da smo još prije počeli da to čitamo i da smo nekoliko mesela i poglavlja prešli, a ja nisam siguran, znači, dokle smo tačno stigli. Ja predlažem, znači, da večeras ponovo, onako kako jest, ukratko pročitamo poglavlja koja smo, koja smo prešli. Inša Allah, koji devet poglavlja, da ćemo svih devet večeras ponoviti, ukratko napomenuti šta smo mi to do sad čitali. Pa u samom uvodu, u samom uvodu je Znači šejh pripremio, odnosno objasnio o čemu se radi, koji je napisao Kitabu šta je njegovo dijelo ovdje, šta je uradio, znači sažetak i uglavnom kaže da ovdje što ima u ovom dijelu da je on znači uglavnom to prenio i sažeo uz znači određene izmjene iz opširnog komentara Kitabu Teohira. A zatim govori samo o Teohiru, pa da vidimo. Kitabu Tevhid je ovdje knjiga o Tevhidu ili knjiga Tevhida. Šta je Tevhid? Znači Tevhid može se zvati čitav Islam se može zvati Tevhidom, jel tako? Zato što je Tevhid i Allahu subhanahu wa ta'ala. Jel tako? A Islam je došao sa tim. I osnovni cilj i glavni cilj poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jeste da se sav ibadet usmjeri pokloni kome? Allah subhanahu wa ta'ala, onome kome pripada. To je suština ove vjere. I to znaju svi, i vjernici i nevjernici. Svi znaju da je Muhammed sallallahu alaihi sallam došao da zabrani da se čini ibadet bilo kome drugom mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Zato učenjaci kažu da nema opravdanja u, u širku. Niko nije opravdan širku. U širku, ničim. Znači nikakvo opravdanje ne može imati. Osim je tako, ikraha. Pa tevhid je ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Naravno ovaj tevhid najznačajniji kad se spominje i definiše tevhid spomene se da je to ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. tako? Ali to je jedinstvo ili vjerovanje u jedinstvo Allaha subhanahu wa ta'ala kroz ibadet samo Allaha subhanahu wa ta'ala kroz vjerovanje u njegovo jedinstveno gospodarstvo i njegova savršena svojstva i najljepša ime imana. Kroz to se ogleda teohid. Jel tako? Nasuprot teohida je šir I to je nešto što je suprotno teohidu. I nikad se sa njim ne može pomiješati, sastati. Jel tako? I nikad zajedno oba ne može postojati. Jel tako? Ako ima teohida nema širka. Ako ima širka, nema teohida Jel tako? Zato čovjek nikad istovremeno ne može biti i mušrik i muvehid i vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala kako treba i samo njemu ibadet činiti i još nekome, ne može. Ako još nekome čini ibadet, gotovo. Odmah je mušrik Nije više mojhid. Pa kad smo spomenuli, znači kroz što se ogleda teuhid, kroz iste te stvari se ogleda i, i širk, je tako? Ali je najvažnija stvar, znači najproširenija stvar i najprije i prvi širk i širk prvih i posljednjih i najrasprostranjeniji širk i najočitiji širk je širk u, iba, u ibadetu. Je širk u ibadetu. Uglavnom, da je Allah smano gospodar, mnogo ljudi to prizna, priznaje, je tako? Međutim, problem je kad dođe do ibadeta. Većina ljudi priznaje da je Allah smano gospodar. I Allah smano Tela nas kroz Kur'an uči da su mušrici, prvi mušrici kojima je došao Muhammed sallallahu alaihi sallam sa objavom, da su oni priznavali da je Allah gospodar. Je li tako? وَلَيْنْ سَيَلْتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَكُولُنَّ اللَّهِ Kad bi pitao ko je stvorio nebesa i zemlju, rekao bi Allah. Je li tako? U drugom ajetu وَسَحَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ i ko je podčinio sunce i mjesec isto bi rekli Allah. Je li tako? Međutim, a ibadet su činili idolima, kipovima, raznim božanstvima koje su izmislili. Tako isto danas. Većina ljudi priznaje Allah subhanahu wa ta'ala je gospodar da sve to, ali kad dođemo do ibadeta onda se ibadet i pokornost čini nečemu drugom. I ovo nikako, znači ovo nekako teško dopire do svijesti ljudi. Ja, Allah je gospodar, ali kad se okreneš kroz stvarni život, jel tako, onda vidimo da se ljudi pokoravaju koje čemu, jel tako? Svačemu strastima, adetima, javnom mijenju. pa tako, to javno mijenje, to je čudo koliko to ljude kontroliše, sputava, usmjerava to i pred, o tako, koliko god hoćeš ljudi kaži, jest, vallaha, to istina, tako kad pričaš sa njim. Pa dobro, kad je istina za koraci, hajmo. Ali, šta je to javno mijenje, sredina, pritisak neki i tako dalje. A ljudi misle da je sad jedini on prvi ovdje na Dunjalu ko došao u to neko iskušenje tog pritiska da odabere između ibadeta i robovanja i pokornosti samo Allahu ili i nečemu drugom još. Pa pošto je on prvi to tako iskušan, ono da sebi da za slobodno da on može malo tu da taktizira, malo da onaj, nađe neki kompromis između svega toga, neki put između. Svatate, pa nije tako, svi su ljudi od početka. Znači, svi su bili iskušani time. Ili pokornost Allahu, ili vamo nešto drugo. Jel tako? Ako se okrene Allahu i pokornosti Allahu, ostane promaši ga vamo. Jel tako? i ne samo da ga promaši dunjalu kao dunjalučki užitaka i tako dalje, nego ga stigne od musibeta i pritisaka i neprijateljstva i iskušenja i svega. Pa da se ne proširujemo, znači uglavnom to je teuhid. To je teuhid. I ovaj teuhid, je tako, ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, zasniva se na ihlasu, o tome često govorimo. Tako, jer je ihlas nasuprot širk širka. Ihlas je da ibadet bude čist od čega? Širka. Znači, nešto što je onaj halis je čisto bez ikakvih primjesa. Je tako? Za neku materiju Arapi kažu da je to, je tako, na primjer, zlato halis. To nema nikakve druge materije primjesa. E od toga je ihlas. I insan muhlis. Znači nema nikakve primjese u njegovom ibadetu. Samo Allah subhanahu wa ta'ala. To je teuhid. I kroz, ove stvari koje smo nabrojali tri, ogleda se i, i E da bi ovaj teuhid znači, se postigo i uspostavio, znači on je, on proizilazi iz šehadeta u kojem ima znači potvrda i negacija. Većina ljudi svoj šehadet razumijeva samo kao potvrdu tvrdu čega? Jest Allah subhanahu wa ta'ala, postoji mi u njeg vjerujemo i njemu ibadet činimo. Je tako? I samo Allahu ibadet činimo. I misli da je to dovo, dovoljno. Međutim, teuhid nije teuhid dok ne dođe i, i negacija. Bez obzira, ovi imaju djela, je tako? I oni čine ibadet samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne čine ibadet nikome drugom ima Allah. Imaju djela, međutim nije još dovoljno. Šta je problem? Nema negacije. Nema. Šta je ova negacija? Negacija bilo kojeg božanstva mimo Allaha spano tako. Negacija širka. On ne čini širk, ali ga ne negira. Šta ova negacija za sobom povlači? E sve ove belaje i probleme, to je to. Jel tako? Šta to znači? Da ti nisi zadužen samo da budeš musliman, nego si zadužen da ljudima osporavaš njihove zablude. E to sad kad nekome ti osporiš, to je sad belaje to je sad problem. E to ovdje objašnjava Kitabu E Znate, to je sve, vidjet ćete, sva poglavlja. Objasni šta je Teohid, a onda, jel tako, nabraja šta je sve od širka, šta je suprotno Teohidu, šta ga poništava. Kad kratko objasni šta je Teohid, onda dugo nabraja šta ga poništava. Šta moraš sve ti osporavati? sad moraš, čega se moraš odreći? Šta moraš drugima zabranjivati? E tu su problemi. Znači, i to se danas vidi kroz medije, pogledajte medije. Ljudi koji izlaze i pričaju o ljepotama islama i tako dalje. I nikoga ne diraju. Njima su sva vrata otvorena. O tako? I novine, i televizije, i radio, i pričaj koliko hoćeš. O ljepotama Ramazana, o sve tu milina, kako je al Ali samo jednom reci, teško onima koji ne posti, eh, onda nije to znaš, mudro, nego što neće više emisije te biti slušane. Razumijete? Da e, to je teuhid. Znači mora biti da si tim mu i da osporavaš sve ono što da negiraš. Ne ima drugog božanstva mimo To je sve tako kratko povezano. Obzirom da smo mi, znači živimo u vremenu kad su ljudi daleko od vjere, daleko od dina, potrebno je ove stvari objašnjavati. Inače, prve generacije njima je to odmah sve bilo Kristalno jasno, jel' tako? Ali danas, kad se sve poremecilo, jel' tako, ljudi daleko od Dina, teško mogu, i rijetki su oni koji dokuče ovo značenje teohida i šehadeta. A to je da si ti zadužen, ne samo da ideš pravim putem, nego da drugima osporavaš njihovu strampu, stramputicu, e, to je onda pravi problem, jel' tako? To je onda, jel' tako? i zbog toga mi imamo da šta zarati šta A, protiv svi i svi su protiv tebe. Dobro, kaže kitabu teuhid. I sad objašnjava šta je to teuhid. Hvala Allahu ta'ala, vi znate za običaj šeha Mabid ibn Abdullahaba, znači samo spomeni dokaz, šerijatski dokaz. Rekao izmišljeni, vama halaktul džinne vol insa illa li abudun, nisam stvorio ni džine, ni ljude, osim da mi robuju. Eto te, Samo men da robuju. Eto, to je teuhid. Zatim, وَلَقَدْ fi kulli umetin أُمَّةٍ en jabudu يَعْبُدُ اللَّهَ Evo teuhida. Mi smo svakom umetu poslali poslanika, tako, da Allahu ibadet čine i da se klone tagu, tagut. Svakom umetu. A neki kažu da smo mi izmislili ovo nešto o tagutima. A, neki kažu. Neki opet, kad se spomeni tagut, jest, to je, znači, rukn šehadeta, mora se negirati tagut, ali ovi naši ljepotane nisu oni taguti. <laughs> Znaš, i onda opet se vratimo na isto. O tako? Da, Allah Zatim kaže dalje dokaz وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَا وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا odredio je tvoj gospodar Ella ta'budu da ne robujete illa i ja osim njemu pa je ovo opet značenje tevhida da ne robujete to ti je la ilaha osim njemu illa znači ovaj ajd znači je totalno odgovara značenju šeha, šehadeta odredio je tvoj gospodar da ne robujete znači la ilaha nema nikakvog ilaha, nikakvog božanstva illa Allah osim Allah illa jahu ajetu kaže da ne robujete osim nje, njemu znači ajet je totalno znači poklapa se značenje sa, sa šehadetom zatim riječ uzvišenog wa'budullaha wa la tušiku bihi še'a Allahu činite i nemojte mu činiti širka vidiš uz, uz postavljanje ibadeta i negiranje Allahu samo eh, Allahu samo Allahu subhanahu wa ta'ala i negiranje širka. Kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum bihi shay'a. Reci dođite da vam pročitam, tako da vam prenesem šta je vaš gospodar zabranio. Da mu ne činite širka. Pa da ne čini širka zabrana, širka je u stvari teu naređenje tako i zaštita teuhida. Zatim rekao je Ibn Mesud radijallahu an ko želi da vidi vasijet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam alati alaiha khatimuhu falyaqra qawlahu ta'ala na kojoj je njegov pečat neka pročita riječi uzvišenog kul ta'ala u atlu ma rabbukum alaikum alla tušiku bihi še'a do riječi uzvišenog u anna hada sirati mustaqima to su ajeti sure An'am od Mu'ad ibn Džebra radijallahu anhu Bio sam iza poslanika sallallahu alaihi sallam na magarcu pa mi je rekao o Muad, znaš li šta je pravo Allaha subhanahu wa kod njegovih robova, a šta je pravo robova kod Allaha? Pa je rekao Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže pravo Allaha subhanahu kod njegovih robova da mu jade čini i da mu ne čine širka, a pravo robova kod Allaha da ih ne kažnjava, da ne kažnjava onoga ko ne učini širka, komu ne bude širka činio. Rekao sam ja Rasulallah da obradujem ljude kaže nemoj obradovati time pa da se samo na to oslon, pa se samo na to oslon. Šta u osnovi ovdje ove ajete, znači kad bi komentarisali u najkraćim crtama. Stvorio sam žine ljude samo da mi robuju. Spomenut ćemo predaju, znači da mi robuju, da je to značenje, kao što prenosim džahed da mi robuju, šta to znači? Stvorio sam im da im naredim i da im zabra, zabrani. Šta znači ovo da mi robuju? Kažu u predajama, znači dvije predaje od je radi Allahan, da im, što znači ovo da mi robuju, kaže da im naredim da mi robuju. Da im naredim da mi ibadet čine. Jer kad bi bilo, stvorio sam žine i ljude samo rad toga da mi robuju kaderski, onda bi svi ljudi Allah robao. E zato je došao tefsir ove riječi. Da nas se ne shvati da je to kaderski, ne, šerijatski. Stvorio sam ih da ih pozovem i da im naredim da mi robuju. A još detaljnije objašnjenje i još detaljniji komentar, odnosno tefsir, ovo da mi robuju od da kaže da im naredim i da im sabra zabranim. Kad uzmeš ovaj komentar, onda vidiš da je Allah s ljude stvorio radi čega? Radi šerijeta. Kratko rečeno. Radi čega je Allah subhanahu stvorio ljude? Radi šerijeta. Radi zakona. Da im naredim i da im zabra zabranim. te teuhida. Vidi sad u je jel tako? A? Vidi sad tevhida. Mnogim ljudima znači kad se kaže da je zakonodavstvo, zakon i tako dalje, da je to dina, akide, njima to daleko, ne mogu nikak da povežu. tako? A Allah smano tada ljude stvorio radi toga da im naredi i da im zabrani pa da vidi šta će ko uraditi, jel tako? I ovo potvrđuju, kao što kaže šeho Lesnavinu je drugi ajet. A e jahsebul insanu an jutrake suda, misli li čovjek da će biti ostavljen sam sebi, kaže imam šafi ovo prepušten suda sam sebi znači da mu ne bude ništa naređeno ili zabra, zabranjeno. Zar misli čovjek da mu neće biti ništa naređeno i zabranjeno? Pa ovo zar misli Allah subhanahu wa ta'ala a e jahsebu, zar računa Allah subhanahu ta'ala ovo pitanje postavlja u stvari kroz ovo pitanje Allah subhanahu wa ta'ala negira i tvrdi da je daleko, da je nemoguće da čovjek bude stvorena da mu ne bude naređeno i zabranjeno, da bude stvoren, a da mu ne bude objavljen šerijat i zakon po kojem mora da se vlada. To je nemoguće, daleko. a e, ja sebu, zar računa, zar misli? Kako može misliti? Čovjek da će biti ostavljen svuda. Kako to? A da mu ne bude, znači, naređeno i zabranjeno. Evo, ovo je, znači, kratak komentar vezano za dokaze koje je spomenuo I svi ostali dokazi su u tom kontekstu. Pogotovo ovaj Ani Abdullahi ta tagut da robuje Allah i da se klone taguta. Ovo je sad, da tako, tagut je jedna od stvari koja se negira šehadetom. Jedna od stvari. Šta se još negira šehadetom? To smo nekad pričali. Sjećali se Kad kažeš la ilaha, šta si sve zanegirao? Znači, zanegirao si alihe, božanstvo. Zanegirao si tagute, pa tako? Sve ono u čemu se ibadet čini mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Zanegirao si tavu, tavute. Šta si još zanegirao? Erba, erba, gospoda, gospodare. Nema nikakvog gospodara mimo Allah subhanahu wa ta'ala. I šta si još zanegirao? Endad. Nema nikakvog supa, suparnika uz Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema nikoga, jel tako, nikoga ko se voli uz Allaha kao Allah, jel tako, nema nikoga nikome se pokorava, jel tako, koji je gospodar, nema nikog za kog se vjeruje da uz Allaha još i on nešto posjeduje ili ima neku moć, jel tako, la hawla wa la illa billah, jel tako, nema nikoga, to se negira gospodari, negira se da ima iko kome se pokorava mimo pokornosti Allaha subhanahu wa ta'ala, a to su ta taguti, nema nikoga. Znači sad za taguta ljudi ne kažu da on stvara ili da on smrči ili da on upravlja suncem i mjesecom, ali se njemu pokora, pokorava. I potvrđuju da ima pravo na njihovu poko, pokornost. I to ne u pokornosti Allahu, nego mimo pokornosti Allaha, je li tako? E, zato je on tagut, zato je ovo sve raslojeno. Dok rab ili arbab za njih smatraju da oni upra, upravljaju, da stvaraju, jel tako? I šta još alihe božanstva, da se njima čini neki direktan i konkretan i badet, jel tako? Pa je sve ovo rastavljeno. Nešto može biti ilah i da mu ljudi čine badet a znaju da on niti stvara, ne ima kakve moći, niti mu se pokoravaju, niti im on šta naređuje. Jel tako? Kao što su neki mrtvi i dojeli kipovi. Ali on im je ilah i njemu Jel tako? I i čini. Drugi je tagut. Znaju za njega isto da ništa ni stvara, ni kakve moći ni ima, ništa, ali se njemu pokora, Treći je gospodar, jel tako? I to je rijetko ko čini širku u tome, jel tako? Da smatra neko drugi upravlja, određuje sudbinu, jel tako? Da može koristiti ili naškoditi na tajanstven način, jel tako? Bez onaj direktnog utjecaja jel tako, nekako tajanstveno. Osim, jel tako, faraona, koji su za sebe tvrdili taj on ila, jel tako, i šta još da je on gospodar stvari, i ko još i ovih naši posljednji, znači neki blentavi sufija, koji smatraju da Allah subhanahu podijelio vlast u svemiru nekakvim evlijasima i onda oni upravljaju suncem, mjeseca, to rasporezuju djece, kuće, koje zvijezde i tako to da Allah E, to je kad negiraš. Zato ovdje prvo je spomenuo, jel tako, da samo meni robuju. A onda spominje šta se negira. Pa se negira tagut, jel tako? Pa se negira da se bilo kome drugom robuje, jel tako? Da se bilo kome i širk i tako dalje. Mislim da je ovo dovoljno vezano za podsjećanje na ovu prvu glavu. Znači, ima ovdje još, može se pojaviti možda nekakva šubha vezana za ovaj hadith od eh, Muad ibn Džebela radijallahu an gdje kaže nemoj obavijestiti ljude pa da se samo na to oslo, Šta je ovo? Ovo nije negacija, znači da tevhid, ako se samo Allah subhanahu wa ta'ala ibadet čini da Allah subhanahu wa ta'ala da to nije pravo njegovo kod Allaha, nego je ovo šta? Da ljudi kad ostave, znači kad se oslone samo na to, eto ja ne činim širka, tako, ostavit će dobra djela i ostavit će natjecanje u dobrim dijelima. Jel tako? A kad ostave to, znači neće moći ni sačuvati teuhid. Pa tako mi danas, zašto stalno govorimo o teuhidu? Mnogi od nas, jel tako, govore i često, na primjer, staneš nekome i kažeš i u pravu si kad to kažeš. Jel tako? Da kažeš, danas je i uvijek je bilo najbitnije. Znači, ali sva borba i sve što ti vrhunat, šta možeš postići u ovom životu, Jel tako? Jeste da sačuvaš svoj teo, teohid i da se sačuvaš od širka. Je tako? I sve ovo što mi radimo i svi ovi naši projekti šta? Vrhunac svega toga jeste da se mi sačuvamo od širka i da sačuvamo teo, teohid. Sebe, svoje žene, djecu, porodice i koliko možemo od familije i tu je. Znači to da uspiješ ti si najsretniji na ovom dunjavu. tako? Međutim, ovo se ne postiže ako bi mi rekli ovako i rekli sjet sad ovdje i čuvajte Ne. Znači, nego baš se postiže aktivnošću, borbom, nastojanjem. Jel tako? Pa kad to govorimo, govorimo i kad kažem ja, na primjer, da sačuvaš tevhid i tako, to jest, misli se na to, ali se ne misli da to ostaje, da to se svodi na čuvanje tevhida bez aktivnosti i aktivne borbe i dave. Razumijete? Zato što je to jedno sa drugim povezano. Jedno sa drugim povezano. Ali šta će, ovo govorimo u kontekstu da ne, imamo neke prevelike ambicije, pa onda kad ništa ne postignemo da kažemo da smo izgu, nismo, Nismo. Mi smo radili, trudili se, nismo ništa značajno, vidljivo postigli, ali jesmo postigli onaj najveći cilj, a to je da smo kroz sav taj trud sačuvali sebe od širka i ostali na teuhi, na tevhidu. Ste razumili, E to je taj hadis, ne govoriti pa da se osle, oslane. Jel tako? Kao kad bi neko sad sjeo negdje, jel tako, u neki samostan da čuva svoje tevhide, da čeka smrt. Jel tako? Nije tako. Znači ne može to, nego se tevhid čuva kroz aktivni život i davu i borbu za čuvanje ovog dina. Jer je a, Resul sallallahu alaihi nas podučio kako će opstati ovaj din. Kako? Borbom. Je tako? La je zalo hada dinu qaiman yuqatil alejje isabetun muslimin. Neće prestati postojati ovaj din, biti postojan, Ha? borit će se za njega skupina muslimana. Je tako? Pa borbom. Znači, to je čuvanje teuhida. Dobro. Ovdje isto tako vezano za ovaj ajet sure En'am. Jel tako? قل ta'ala etlu ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا Prvo da mu ne činite ši, širk. U stvari šta? Samo njemu ibadet čin tako ti zabrani da čini širk, znači samo njemu ibadet činite. Wa bil validejni ihsan. I dobročinstvo roditeljima. ولا تقتلوا أولادكم إذا ubijate svoje djecu ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا الفواحش ma zahara minha وما بطن i nemojte se približavati nikakvim e, vijesima znači javnim ili tajnim tajno ili javno razvratu je tako pa nemojte ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ne ubijajte nikoga osim s pravom s kojim pravom koje je propisano u šerijetu je tako Vola takrabu mala jetim. I ne približavate se imetku jetima. Zatim, وَإِذَا كُلْتُمْ فَعْدِلُوا I kad govorite, govorite pravedno. وَلَوْ كَانَ دَا قُرْبَ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا I šta još? Allahove ugovore ispo, ispunite, ispoštujte, To su uglavnom, znači, ti, ti deset stvari koje spomenute kroz ova tri ajeta. Još je spomenuto u zadnjem ajetu, a nahada sirati mustaqiman fed tebi'u i ovo je moj pravi put i njega slijedite. Vola tetebi u bikum nemojte slijediti neke druge pute pa da vas podvedu sa pravog, sa pravog puta. Poslije ovog poglavlja koje je naslovljeno kao Tevhid, kaže vrijednost Tevhida. Šta je vrijednost Tevhida? Vrijednost vhida se ogleda kroz nekoliko šerijatskih dokaza koje je spomenuo Pa kaže Alladina amanu walam jelbisu imanahum bi dhul ulajke lahumul amnu vahum Oni koji povjeruju i vjeruju i ne pomiješaju svoje vjerovanje sa zulmom. Šta znači ovdje zulmom? Sa širkom oni koji vjeruju i ne pomiješaju svoje vjerovanje sa širkom, oni su sigurni i oni su upućeni. Kažu u tefsiru, oni su sigurni od Allahove kazne na ahiretu, a upućeni su na, donja, na Pa smo onda jednom prilikom uzeli tragom ovog ajeta, pa napravili ovako kroz mnoge druge ajete poređenje između bezbjednosti i sigurnosti koji ljudi, koji ljudi teže i straha od kojih bježe. Jel tako? I kako se to postiže i šta čeka ljude baš kad bježe znači od neke umišljene opasnosti ostavljajući Allahov din. I da jedina moguća prava sigurnost kroz Allahov din zacrtanim putem propisanim putem u strane Allaha subhanahu ta'ala koji ne pomiješaju sa širkom koji ne pomiješaju sa širkom كاجي قد عبادة ابن الصامت رضي الله عنه حديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل كوبوس يدوشي Znači ovdje sad govori o vrijednosti tevhida. Ko posvjedoči ilaha osim Allaha i da nema on nikakvog sudruga i da je Mohamed njegov rob i njegov poslanik, da je Isa njegov rob i njegov poslanik i riječ koju je on objavio Merijemi i njegov duh i da je džennet istina i da je džehennem nar istina, Allah će ga uvesti u džennet na dijelima na kojima bude bio. Znači, uvesti ga Allah subhanahu wa ta'ala u džennet zbog njegovog tevhida, zbog svega ovog njegovog svjedočenja, je tako? Međutim, ovdje je odmah spomenuo još i drugi hadith, kaže, i njih dvojica misli se Buhari i mislim bilježe hadith od Itbana, fa inna Allah harrama ala nari man kala la ilaha illallah. Allah je zabranio vatri onome ko kaže la ilaha illallah. Jebteli bidarike vođe Allah. Želeći time Allahovo lice. Znači, ovdje je spomenut ša, šart. Jebteli, želeći, tražeći time Allahovo subhanahu ta'ala lice ko kaže la ilaha Šta ovo isključi? Isključi onoga ko kaže formalno izgovori la ilaha. tako? Isključi monafika koji se pretvara. Kaže la ilaha da ga šta ne bi stiglo od šarijatskih. Je tako? Isključuje mošrike koji kažu la ilaha illallah čine širk. Je tako? Isključuje svakoga ko taj šehadet ne, po, ne potvrdi dijelima srca i dijelima svojih organa, jel tako? Sve ih isključuje. Zato je spomenuo ovdje, znači, poslije toga ovaj hadith. Od se Sejid al-Hudri radijallahu an, da je rekao Musa a.s. O gospodaru, poduči me nečemu čime ćete zikrit i veličati. Pa je rekao Allah subhanahu o Musa reci la ilaha Kaže, o gospodaru, svi tvoji robovi ovo znaju. U drugoj predaji kaže da spominje da je Musa a.s. spomenuo, tražio nešto posebno mene da podučiš nečemu. Pa je rekao Allah subhanahu ta'ala reci Pa to svi znaju, jel tako? Kaže o Musa, kada bi svade sedam nebesa i njihovi graditelji mimo mene i sedam zemalja bili na jednom tasu vage, la ilaha illallah, na drugom tasu vage, prevagnulo bi la ilaha illallah. Prevagnulo bi la ilaha illallah. To je težina la I onaj ko kaže iskreno u drugim predajima, ko kaže iz dubine svog srca, jel tako? Ko kaže iskreno, ko kaže to tražiti Allahovo zadovoljstvo, sve to upućuje na što? Na šartove šeha, šehadeta, jel tako? Ako ispuni šartove šehadeta, nemoguće je da ostane samo na pukom izgovoru. Zato kažemo ovdje ko kaže, ne misli se ko izgovo, izgovori, nego ko kaže i u našem jeziku kad za nekog kaže da nešto kaže podrazumijeva se da on to tako misli, tako radi tako osjeća jeste razumeli kad nekoga kude ili fale pa kažu ma pusti njega on kaže tako i tako ne misli se ono samo on to izgovorio nego on to tako radi i u njega to tako u životu Jeste razumeli? E tako i uzete u hadisu kad kaže ko kaže men kale ne misli se men telefava ne misli se ko izgovori jer je razlika između onoga ko izgovori la ilaha i onoga ko kaže la tako? Pogotovo kad se uzmu u obzir svi ovi šartovi šehadete koji su spomenuti u različitim predaj, predajama. O jednoj želeći Allahovo lice, u drugoj iskreno. Je tako? I tako dalje. Kad dođe tako onda mora, znači, kao što je kod ehlu sunneta, da, je, da su dijela, šta, rukn imana, sastavni dio imana. I ako nema dijela, nema imana. I nećemo onda pomoći to što je izgovorio. Dok ne bude da je, da je rekao, znači da tako misli i osjeća, da tako razmišlja. Zatim kaže Imam Tirmizi, rahimahullahu ta'ala, od Anasa, hadith, čuo sam Rasulullah sallallahu alaihi kad govori rekao je Allah jebna Adem lau etejteni bi kurabil arda hataja to je ovaj dugi hadith u 40 nevoji haditha o sine Ademovi kad bi mi došao prepunom zemljom grijeha, zatim me sreo thume lakitani la tušiku bi še'a zatim me sreo ne čineći mi nikakvog širka la etejtu ke bi kurabiha manfir ja te sreo ili ja bi ti uzvratio sa prepunom znači zemljom čega oprost. Prepunom zemljom oprost. Zbog čega? Zbog teuhida. Zato je muvehid poseban. Je li tako? Muvehid poseban. I kad griješi, opet je on muvehid. A mušrik i kad bi zlatom, je tako, ovaj dunjalog zalio, on je opet mušrik. Ništa mu ne vrijedi od njegovih dijela. Molim Allah nas od onih koji su muvehidi, koji su na tevhidu. Znači vrijednost tevhida, vidjeli smo vrijednost tevhida, zatim kaže poglavlje, ko ostvari tevhid ući će u džennet bez polaganja računa. Treće. Kaže, inna Ibrahime kana ummetan qanitan lillahi hanifa volem jako minal mušrikin. Kaže uzvišeni, zaista Ibrahim bio ummet. Qanitan lillahi koji je stalno ustrajavao na ibadetu Allah subhanahu wa ta'ala hanifen, čist od širka, jel tako? Na čistoj vjeri, hanifen na ispravnom putu, jel tako? Okrenut sasvim Allah subhanahu wa ta'ala, jel tako? Volem jako minal mušrikin i nije bio od mušrika. Ibrahim nije bio od mušrika Ibrahim. Kaže ovdje spomenute četiri svojstva Ibrahima kao uzora u tevhidu prvo svojstvo je da je on bio ummet, to jest da je bio uzor, preteča, uzor u svakom hajru, jel tako? A bio je uzor prije svega u, u tevhidu i odricanju od širke, Drugo, da je stalno činio i vadet Allah subhanahu wa ta'ala, to jest da je bio stalno i ustrajno pokoran Allah subhanahu wa ta'ala i stalno bio u pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, ustrajavao na pokornosti. Ovo drugo, klaniten lillahi, znači ustrajavao na pokornosti. Treće, da je bio hanifen, znači čist od, ši, od širka, sasvim okrenut Allah subhanahu wa ta'ala. I četvrto, da nije bio od mušrika. Ovdje kažu, spominje se Ibrahim a.s. kao muvahid i spominje se da je ommet, iako je bio sa sam. Kažu, korist iz ovoga jeste da čovjek na putu tevhida ne osjeti teškoću i tegobu, da ga ne uhvati strah i panika i da ne posumnja u ispravnost tevhida zato što je većina ljudi na, na zavrodi. Zato ga Allah subhanahu ovdje naziva ummetom koji je bio sam. I da se čovjek ne poljulja kad vidi da je malo ljudi na, tevhi, na tevhidu. A ovih na tevhidu je uvijek bilo malo. Uvijek bilo malo. Isto tako kad Allah subhanahu wa ta'ala opisuje vjernike kaže وَلَّدِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ surimo mu'minun. Oni koji svom svome gospodaru ne čine širka, to je osnovno njihovo svojstvo. To je sva mudrost. Tako, da se insan sačuva od, od širka, da bude od onih koji čine širk. Pa ovdje spominje hadith, odnosno događaj Husayn ibn kaže bili smo kod Sejid ibn Džubeira pa je pitao koji je od vas vidio sinoć zvijezdu koja je pala pa rekao sam ja ali nisam bio na namazu. Znači vidio sam zvijezdu, da ne pomislite sad da sam bdio na noćnom namazu, nisam bio na namazu. Nego me je nešto ujelo, jel tako? Da kaže šta si učinio? Učio sam rukju. Što si učio rukju? Šta te navelo na to? Kaže hadith kojeg nam prenosi Ša'bi rekao je šta vam je rekao? Rekao nam je od Burejde Tubnu Saiva da je rekao znači da je rekao Resul sallallahu alaihi sallam La ruke illa min ajnin au humetin. Nema rukje osim od uroka, znači očnog uroka ili homme. Homme je ovdje znači groznica ili glavobolja, odnosno otrov. Jest otrova. Ovdje je otro otrov. Znači, nema ruki osim od uroka i otro otrova. A ovaj kaže da ga nešto uje, ujelo. Znači, ovdje je izraz koji je upotrebljen upućuje na to da je to zmija ili akrep. Da pa kaže dobro uradi onaj ko postupi prema onome što je čuo. Misli se što je čuo od Rasula s.a.v. Dobro je postupio onaj ko postupi prema hadisu. Je tako? Pa ako čuje neki hadis i po njem postupi, dobro je Makar posti ustanovio da je taj hadis i derogiran. tako? I stavljen van snage. Ali on tad kad je znao za njega uradio, po njem nije promašen. Tako? Kaže govore nam je Ibn Abbas radijallahu anhu. Dobro si ti uradio, ti si uradio znači prema onome što si ti čuo, ali slušaj sad šta ću ti ja reći, tako? Ovo malo slobodniji komentar, Kaže, ali pričao nam je Abdullah ibn Abbas radijallahu da je rekao Rasul sallallahu alaihi wasallam prikazane su mi ummeti pa sam vidio poslanika i sa njim je skupina, misli se od jedan skupina do deset ljudi, jel tako? I vidio sam poslanika sa njim su dvojica i poslanika sa kim nema nikoga. Tako prijašnji umeti su izgledali, jel tako? Doće poslanik na sudnjem danu, kaže poslanik sa vidio sam poslanika sa njim skupina raht, znači desetak ljudi. Drugi sa njim dvojica, a vidio sam poslanika dođe, nema nikog sa njim. Nikom se odazvoni. Odjednom mi je prikazana velika, veliko crnilo, znači velika skupina ljudi, pa sam mislio da je to moj umet. Pa mi je rečeno, to je Musa i njegovi, njegov narod. Zatim sam pogledao u veliku, znači veliko crnilo, misli zacrnilo se od ljudi, al tako, hoće da se kaže ovo izraz u arapskom, da se odnosi na veliku sku, skupinu, je tako? Tako u arapskom isto kad kaže da čovjek se pripoji nekome, kaže da poveća njihovo crni, crnilo, misli se mnoštvo, njihovo brojnost, jel tako? Tako se kaže, ja. U arapskom tako izraz. Da poveća njihovo crno, odnosno njihov, njihovu brojnost. Pa kaže, onda mi, je rečeno, ovo je tvoj omet. I sa njima je 70.000. Ovdje sa njima je, znači nije mimo ovog crnila, nego od ovog crnila od ove veliko, velike cifre, velikog crnila, velikog broja ljudi, jel tako, 70.000 koji će ući u dženet bez polaganja računa i bez kazne. Znači, neće biti ni kažnjeni, ni će polagati račun. Pravo u dženet. Subhanallah. Zatim je ustao pa ušao u svoju kuću. Ko? Resul Salavanis. Pa su ljudi onda počeli da raspravljaju o ovih 70.000. Pa su neki rekli, to su možda oni koji su bili sa Rasulom sallallahu alaihi ve ashabi, jel tako? Drugi su rekli možda su to oni koji su rođeni u islamu i nikad širka činili nisu. I spominjali su mnoge druge stvari, pa je izašao Rasul sallallahu alaihi ve pa su mu rekli, jel tako, obavijestili ga da ljudi sad raspravljaju koji su to od ovih 70.000. Pa je rekao, to su oni koji ne traže da im se uči ruke, niti se liječe žigosanjem, jel tako, niti su sujevjerni, odnosno, znači, nemaju, nisu sujevjerni u pogledu pojava, je tako, ptica, mačaka i tako, nisu sujevjerni. I na svoga gospodara se oslanja. E sad ovo, ne traže rukiju, i ne liječe se žigosanje i nisu sujevjerni, sve to nisu, nisu, nisu, a na Allaha se oslanjaju. Šta to znači? Da ako ovo jesu, da to umanjuje se na Allaha subhanahu wa Da ide na uštrb tevakulom. Pa tako? Jer onaj ko se na Allah te tjera oslanja, ima šta da strahuje ili da ima neki šubuhu zato što je mačka crna prošla ispred. veze Pa kaže, ustao je u kaše ibn Mihsan, pa je rekao, Udu Allah i minhum. Dovi Allah da me učini od njih, pa je rekao, ti si od njih. Zatim je ustao drugi čovjek, pa rekao, dovi Allah da me učini od njih. Kaže, pretekao te u kaše, pretekao te u kaše. Gotovo. Završena procedura sad Pa ovdje govori znači opet o vrijednosti čega? Tevhida i tevakula na Allaha subhanahu wa ta'ala. Vrijednost tevhida. Odnosno, ko ostvari tevhid ući će u džennet. E ovo govori sad ko ostvari, ispuni tevhid ko ispuni tevhid. Ući će u džennet bez polaganja računa. Pa kad govori o mu'minima, je tako, koji će ući u džennet bez polaganja računa, to su oni koji ne čine širk. Ko ne čini širk, on je ispunio teuhid. Ko ostvari teuhid, znači ostvari kroz dijela srca, dijela udova, je tako, kroz ovaj tevakul. I tevakul je zaista, znači, stvar koja je jedan od šartova, znači, potpunosti imana. Tako? Jer kada Allah s.w.t. govori da šeitan nema vlasti nad onima koji, znači, vjeruju Allah vjeruju i na Allaha se oslanjaju. Na Allaha se oslanjaju. A ako se ne oslanjaju, onda su vrata njemu otvorena. Šta znači? Jer šeitan nema vlasti nad iskrenim Allahovim robovima. A kad nemate okolo gotovo, nema ni iskrenosti. nema iskrenosti, nema ničeg. E ovo jedan od glavnih šartova. Ovdje može da se desi zabuna kada je u pitanju mukaša. Šta može da se desi? Zabuna kada je u pitanju mukaša. I ovaj drugi čovjek koji se javio. Šta može neko da pomisli? Znači da nije nije Resul sallallahu alaihi sallam znači e, negirao ovom drugom čovjeku ulazak u džennet i bilo šta drugo nego Za Zaukašu je znao da je od ovih ljudi pa je odmah rekao ti si od njih jel tako? Zaukašu je znao a za ovog drugog nije to rekao radi toga da se ne bi otvorila lančana, znači lančano pitanje i ja, i ja, i ja i svi bi jel tako? I šta još? Da mnogi od ashaba Ridvanullah Janim su bili kao u kaši i bolji od njega. O tako? Ili u osnovi svaki mu koji ostvari tevhid ući u tako? Bez polaganja računa. Međutim, kad Resul sallallahu alaihi sallam nekome pojedinačno to posvjedoči, onda je to posebna čast, je tako? Posebna vrijednost. to je otprilike objašnjenje koje se može uzeti zašto Resul sallallahu i Salam u ovome drugom tako rekao na mudar način presekao to lančano ispitivanje. أو ما رأيتم درة عين لها فيها علم أوما رأيتم درة عين المها فيها علم قمرا أراها إنها بدر إذا ما البدر كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم تعلم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم تلك العقيدة مقصدي هلا وعيتم من أرم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر البحر الخضم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم أو ما رأيتم خالدا ذلت لصارمه العجم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم هذه سمية مزقت وبحربة الباغي الأذم هذه سمية مزقات وبحربة الباغي الأذم هزأت بفرعون الذي قدها واستعصيت ما أعجب العشق الذي جعل المعاد المعذب يبتسم ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم يا صاحي هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم يا صاحي هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم صبر الهزابر لأنه عشق الهدى والبيع تم هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم ما صانها أحفادها كلا ولم ولم يرعوا ذمم تركوا النزال لأنهم لم يألفوا عشق القمم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم عشقوا العقيدة أرخصوا صبرت روحا ونفسا لم تضم عاشق العقيدة أرخصوا روحا ونفسا لم تضم يا أمتي فلترقبي فجرا يبيد لك الظلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم